yohanna simore jeegom caggal ɗum o fayi ngal to ngoral weendu galile weeteendu kadi weendu tiberiyad diɗɗal manngal ina rewno e makko sabu angal yiyatno kayosaji ɗi o waɗatno e dow ñawɓe ɗi o ŋabbi dow hayre o jooɗi ɗi toon e almuɓe makko hawruno koye kew dandore ngu faandinoma kew yahude on nguu o ɓamti gite makko o wi ɗiɗɗal manngal ina fayi e makko o wi philip woni to mbaaweten soodde nguura ngam ñamminde ɓe yimɓe o wiiru noon noon tan ko ƴeewtindaade mum kono kanko e hoore makko omo anndunoo ko jogori waɗde philip jaabiimbo wii hay so tawii dena riyoŋaaji teemeɗɗe ɗiɗi coodaama mburu gooto e maɓɓe fof dañata heen taƴatinel almuuɗo makko goɗɗo hono andré minum simon pierre wiimo won suko gorko goota jogiiɗo ɗo looji joyi mburu lor e liƴƴi ɗiɗi kono holi ko ɗum nafata ɓe yimɓe fof nden kanko yeesu o wii joƴƴineeɓe on nokku ina heewno huɗo e on sahaa ɓe njooɗii ko hedde ujunnaji joyi gorko wonno o ƴetti looci mburuɗi o ƴetti allah o fecciɗi wonnoɓe ɗon ɓe hono noon o tottiɓe kadi liɗɗi ɗi haa ɓe jona nden ɓe kaari o wi almuɓe makko ɓe ndendine taƴatine keddiɗe ɗe beele woto hay hunde hen bonde ɓe ndendiniɗe ɓe kebbini cengele sappo e ɗiɗi kedde looci joyi mburu lorsa moɓe ñamno o nden yimɓe ɓe jii kawiso mo waɗi o mbi ko o tigi woni annaɓe ponnoɗo arde e aduna o nde wonno o faami ɓe jogori ko arde ɓe jagga mo gam lamminde mo alay sago o ruttiti kanko tan goto to dow hayre to nden hiiri almuɓe makko ɓe telli ha to wendu to joli e laana goni e taccude weendu ndu feewde kafarnawum hawri e naange muti te heptanooki ɓe taw henndu ina wuttatnoo doole te weendu ndu koko fitnunoo ndeen ɓe ngawji haa hedde estaduuji noogas e joyi en capanɗe tati en ɓe njiimo omo yaha e dow weendu hee omo fayu e laane hee ɓe kuli kono o wiiɓe ko min woto kule nden ɓe jiɗi jolnude mo e laana he tan ko joofi e nokku ɗo ɓe paanoɗo janngo e mum diɗɗal gonnongal ngal to ngoral ngal siftori ko laana goota wonno ɗon to o joldaani heen e almuɓe makko ɓe ko kamɓe tan njaano kono laaɗe goɗɗe ngummii tiberyade ngari e sara nokku ɗo ɓe ñamno mburu caggal nde o yetti allah kanko jomiraɗo o nde diɗɗal ngal yii wona kanko wona almuɓe makko hay goto e maɓɓe alano ɗon kamɓe koye maɓɓe ɓe joli e laaɗe he ɓe payi kafarnawum yiloyaadembo nde ɓe tawimo ngal to ngoral ɓe mbimo ceerno holi nde garɗa ɗo o jaabiɓe o wii e goonga e goonga mboɗo wiya on oɗon jiilomi kono wona sababude on jii kawisaji ko sababude on ñaami mburu ha karɗon woto gollanto ɗe guura bonowa gollanto ɗe guura ndumotoka dokkowo gurdam ha abada ko kaan guura ɓi neɗɗo o jogori rokkude on ngati ko kanko allah baaba o waɗi jeloode e dow mum nden ɓe mbimo holi komin poti wadde gam gollade ko allah yamiri min ko o jaabiɓe o wi woni golle allah ko yoon gongɗin moneli o ɓe jaabimo ɓe mbi nden noon holi kawise mbaɗata bela min jiya min gongɗin ma holi golle mbaɗata taniraɓe men ñaami manna nder jeerede kono ni no windira o rokkiɓe guura gummi ko dow asaman kono o wiɓe e gongoy gonga muɗa wiya on wona musa rokki on guura gummika dow asaman ka ko babam rokkata on guura gongara e gonga gummika dow asaman ka gati ko guura ka allah rokkata ka ko kan tigi ummi dow asaman kadi ko kan rokkata aduna o gurdam ɓe mbimo ceerna rokku min ñande fof kan guura o wiɓe ko min woni guura gurdam ka kala garɗo e am wonta heyɗu kadi kala gonɗinɗomi ɗomɗata ko heddi hen ko kono mi haalanino on ɗum ɗo on jiikam nde ndedey on gonɗinani ɓe baaba oro kimmiɓe fof garata am kadi kala garɗo e am mi weddota ko ɗum bowal gati mi ummoraki dow asaman wadde sago am gummorimi dow asaman ko wadde sago nelɗomi o sago nelɗomi o ko woto hay gooto e ɓe o rokkimi ɓe majjiram kono yomi wuurtinɓe ñande ñalgu battidiigu ngati saka baabam ko kala jiiɗo ɓiɗɗo o goonɗin ɗum yo heɓ ngurdam haa abada kadi mami wuurtin joomum ñande ñalgu battidiingu ngu yahuda en ɓe ngoni e ŋormaade ko faati e makko sabu o wiino ko miin woni nguura ngummiika dow asaman ka ɓe ngoni e wiide mate wona yeesu ɓi yusufa eɗen gandi yummakko e bammakko fof joni noon holino o wawirta wiide o ummi ko dow asama o jaabiɓe o wi goppe ko gormodirton e koye mon ko hay goto wawa arde am so baba nelɗomi o fooɗani ɗum kadi mami wurtin jomum ñande ñalgu battidigu e deftere annabaɓe he ina winda ma allah andinɓe kamɓe fof kala keɗiiɗo baaba o jaɓi haala mum aratayam ɗum firtaani won jiiɗo baaba o ko gummiiɗo to allah o ko oon tan yiimu kanko baaba o e goonga e goonga moɗo wiya on kala goongɗinɗo heɓii nguurdam haa abada ko miin woni nguura nguurdam ka taaniraaɓe mon ñaamii manna nder jeereende te maayi nguura ngummiika dow asamaan kaa ko nii wayi kala nyamɗo hen mayata ko min woni nguura ngurdam gummika dow asaman ka kala nyamɗo e kaan nguura wuurata ha abada nguura ka jogormi rokkude ka ko tewam cakkangu bele aduna o ina wuura ngu yahuda en ɓe goni e dugdude e koye mumen ina mbiya holino oɗo wawirta rokkude en tewo mum yo en ñaam o wiɓe e gonga e gonga muɗa wiya on so tawi on ñamani tewɓi neɗɗo o kadi on jarani ƴiƴam mum gurdam ala e mon kala ñamɗo tewam yari ƴiƴe mam heɓi gurdam ha abada temami wurtin ɗum ñane ñalgu battidigu gati tewam ko gura tigi rigui te ƴiƴamam ko jaram tigi rigui kala ñamɗo tewam yari ƴiƴe mam heddi ko e am te keddimi koye mum no baaba nelɗomi o wuurdi nguurmi sababunde mum ni ko hono noon ñaamɗomi fof wuurdata sababunde am ko kaan woni nguura ngummiika dow asaman ka jiida e nguura ka taaniraaɓe mon ñaamnooka ɓeen maayi kono kala ñaamɗo kaaɗo nguura wuurata abada ko ɗum woni ko yeeso haali nde janginatno e nder batirde kafarnawum nde nden hewɓe almuɓe makko nani ɗum mbi ka haala ina tiiɗi no feewi holi bawɗon nande ka nde tawno omo andi kanko e hoore makko almuɓe makko ɓe nana gormodira ko faate ɗum o wiɓe beele ɗum ko fergitere ɗo mon holi ko jogori hebde on so on jiiɓi neɗɗo o ina ngabba faade to wonno adanto ko ruuhu o rokkata gurdam ɓandu ndu nafata hay batte ko konnguli kaalanmi on ɗi gaddata ruuhu dokkowo gurnam o kono woni e mon ɓe gonɗinaani omo annduno gila e fuɗɗoode holi ɓe gonɗinaani e holi jogorɗo jamfaade mo o ɓeydi heen ɗum ɗo ko ɗum waɗi mbimi on hay gooto waawa arde am so tawii baaba o rokkaani ɗum no ardi tugguinde en heewɓe almuɓe ɓe dutti natti rewde e makko e on saaha o wi sappo e ɗiɗo ɓe beele ononne oɗon jiɗiyaade simon pierre jaabimbo wi joomiraɗo koto holi or min kuccata ko an jogii konngoli gurnam haa abada ɗi min gonɗeni kadi min jenanama ko an woni ceniɗo allah o o jaabiɓe o wi mate wona ko min suɓi on onon sappo e ɗiɗo ɓe fof nde ne de goto e mon ko ibilisa o wiyatno noon ko judas ɓi simon iscariote ko on jeyaɗo e sappo e ɗiɗo ɓe jogori jamfademo